Артыкул называўся: «Хто ж такі доктор Савіч. Ён пачынаўся цытатай з кнігі Вукана у яго Шковіча літаратурным запісе і з некаторых іншых дакументаў афіцыйных і неафіцыйных. Гэтые выказванні аўтар падмацаваў вытрымкамі з заявы самога Савіча на імя фельдкаменданта. Можа, гэтага даволі, каб нашчадкі праклялі і забылі імя гэтага чалавека. Але ёсць людзі, якія, нягледзячы ні на што, думаюць інакш пра савічым. Кандыдат медыцынскіх навук хірург Яраш добра вядомы ў нашым горадзе. Шыкові коротко пераказваў, як пасля, дзёрзка смелага забойства начальніка паліцыі, малады падпольшчык Яраш апынуўся ў доме доктара. Могуць сказаць, што Савіч не выдаў падпольшчыка, баючыся за дачку. Не было б другіх фактаў, адзін гэты, безумоўна, не мог бы служыць доказам патрыятычнай дзейнасці доктарам. Шкоіч пераказаў дакументы, якія знайшоў у архіве запіскі варавы. Была в артыкуле запіска, якую паказаў сербановскі. Але чекіст чамусьці попрасіў пра яе пакуль што не ўспамінаць. Шкоіч не стаў спрачацца, з яго даволі было таго, што расказала сухадол. Расказ яе займаў большую палову артыкула прыводзіў яго шыковіч амаль цалкам так як запісаў на другі дзень свайго прабывання у загаллі там ён прачытаў гэты запіс клаўдзі сідаруне выправіў па яе за ўвагах восьось тая частка артыкула У той дзень, калі ўступілі немцы ў бальніцы заставаўся ён. Сцяпан Андреевич, ды я, все разбегліся. Нават хворыя паўцякалі, хто мог хадзіць. Але у нас было чалавек 20 дызентэрыйных дзяцей. Доктор стараўся, каб эвакуіраваць іх. Ды каму хацелася браць у эшалон хворых з заразнай бальніцы. Сцяпан Андреевич сказаў мне тады: застанемся клаўдзя сідаровна на сваім пасту толькі баязліўцы пакідаюць пост у цяжкі момант і прызначыў мяне старшай сястрой з таго дня вся бальнічная гаспадарка была на мне хутка самі немцы пачалі прывозіць нам хворых яны вельмі баяліся эпідэміі розных загады пісалі адзін за адным тады вярнуліся некаторыя з нашага персаналу лекараў праўда мала больш сёстры ды санітаркі лекар адзін новы прыйшоў малады худы як жардзіна в акулярах макейчык яго прозвішча было Да я адразу ўбачыла, што ў хваробах ён нічога не разумее і вельмі баіцца хворых, каб не заразіцца. Сказала я пра гэта савічы, а ён мне в адказ: не звяртайце увагі на значэнні яго, сам буду правяраць вам раю, асцерагайцеся гэтага чалавека. Нічога не выказвайце пры ім. Тады я раскумекала, што да чаго і што это за гліста такая у нас завялася а неяк увосень ужо выклікае мяне савечы кажа вось ідарона штат ваш папаўняю бачыце якія хлопцы хлопцы добрыя двое адразу бачу не абкружэнцы абкружэнцы былі ўжо ў нас скурады косці которых мы лічылі которых просто падкармлівалі а гэты абодва у у целе только один лёша бараду отпусціў у другого вані дык яна мабыць не расла яшчэ чаго гэта думаю такія хлопцы до да нас у заразную прутца дурні Праўда лёша гэты як адкрыў рот дык можа хвіліна прайшла пакуль слова сказаў заіка такі а Яго Степан Андреевич прызначыў ездавым дровы прывозіць, мёртвых адвозіць на могілкі, а ваню санітарам. Ён як дзяўчынка быў. Маладзенькі, беленькія ручкі белыя, да чорныя работы нязвыклыя. Шкада мне яго было. Дзіцятка горкая, што цябе прымусіла за заразнымі прыбіраць. А дзён праз колькі кліча мяне Сцяпан Андреевич зачыняе дзверы ў сваім кабінеце кажа шэптам: Сідаровна, ёсць да вас просьба, дайце, кажа, ключ ад вашай кладоўкі ваню. Я не зразумела адразу завялася, навошта яму ключ, Не дам я нікому ключа. Ён галоўны лектор і мог загадаць мне, А ён, просіць ласкава так. Зразумейце, сідараўна гэта вельмі патрэбна. Тады я і пытаюся ў яго: Скажыце мне, Сцяпан Андреевич, хто гэтыя хлопцы? Я нічога ад вас не таю, сідараўна, адказаў ён. Гэта разведчыкі савецкія. Ім трэба нешта перадаць па радыё нашым. яны аблюбавалі вашу кладоўку. Кладоўка для бялізны была на гарышчы трэцяга корпуса, дзе размяшчаліся ізалятары. На другі дзень раніцой аддае мне ключы не ваня, а лёша і кажа тихенька ли хутенька ніколечкі не заікаючыся. Дякую, кажа клаўдзя сідаровна утульная у вас мясцінка там зручная, але мы вас будем турбаваць нечаста. Пасля я ўведала, што яны перавозілі і пераносілі рацыю сваю у розныя мясціны, ну каб не засеклі іх. Сцяпан Андреевич у той час пайшоў служыць ва ўправу. Нашы, хто не ведаў яго добра, лаяліся, да немцаў падлізваецца некаторыя нават кінулі працу, бо ён заставаўся галоўным лекарам. Але цяпер ён не сядзеў увесь час у бальніцы. Прыязджаў пасля обеду рэдка зранку на кансультацыю на абход бальніцай загадвала яго намесніца вакулова раіса сергеевна. Яна, і до войны у нас працавала у дзіцячым аддзяленні не старая яшчэ была да першыя дні войны я сына забіла бомбой 16 гадоў хлопчыку было можа ад гора такога яна вся пасівела белая белая была не маўклівая рэдка слова ад яе пачуеш Раісу Сергеевну гестапа схапіла ў тую ноч, калі забілі савічым. Тады шмат каго з нашых арыштавалі, аптэкарку надю, прозвішча не помню ўжо васю адзінца шафёра санітарнай машыны. Сяпан Андреевич, калі пайшоў ва ўправу машыну гэтую раздабыў для бальніцы. грузавічок з будкай здымалі будку вазілі дровы з лесу бо са склада немцы не давалі добра ведаю што і ў лес машына пустая не хадзіла часам ехала па дровы 5 чалавек а назад вярталася двое хто ўцякаў з лагера прытулак у нашай бальніцы меў ачуняя падкорміцца чалавек і ў лес у Я таким вопратку знаходзіла, купляла, выменьвала. Мяне аднойчы сама Раіса Сергеевна попрасила купіць 10 ватовак грошы дала. Але яна неяк э, Сцяпан Андреевич не з адкрытай душой. Яна быццам і не давярала мне, асцерагалася. Мне гэта, прызнаюся, крыўтна было. Степан Андреевич, Вонь каго мне даверу разведчыкаў. Да і не толькі разведчыку адной чувася прывёз у машыне хворага, лысага чалавека з вясёлымі вачами, прывёз тады, калі Савеч у бальніцы быў. З машыны яго ссаджвалі падручкі вялі як напраўдашняга хворага. А паклікаў мяне Степан Андреевич да сябе гляджу, хворы гэты ходзяць па кабінеце, гладзіць лысіну і весела смяецца, падміргвае. Доктор таксама усміхаецца. Трэба, кажа Клаўдзя сідараўна гэтага хлопчыка памясціць у бокс у дзіцячае аддзяленне. А той смяецца вы мяне <clears throat> коклюшам не заразіце, а то буду кашлем птушак у лесе палохаць дайте кажа мне степан андреевич на сённяшні вечар якое-небудзь заданне вартаўніку а на прахадную пастаўце лёшу нехай падзяжурыць гэтак жа зрабіце сястрой ну вы думаеце якую-небудзь прычыну а самі падзяжурыце за яе по Я ўсё зрабіла, як трэба. У той вечар яны доўга раіліся ў працэдурнай. Лысы, Сцяпан Андреевич, Раіса Сергеевна, Вася адзінец і яшчэ тры ці чатыры незнаёмыя мужчыны, якіх прапусціў Лёша. Я хочу перапыніць рассказ Клаўдзі Сейдароны, каб паведаміць чытачам, што пракоп варава, камандзір, пасля камісара трада імя Чапаева, запіскі якога я знайшоў в архіве, быў лысы і вясёлы чалавек, як расказваюць тыя, хто яго ведаў асабіста. Гэта дае мне падставы меркаваць, што на нараду з падпольшчыкамі прыходзіў нехто іншыя кварава. Памер газетного артыкула не дае магчымасці прывесці расказ, Клаўдзі седраўны сухадол цалкам дэталёва. Яна расказала, што недзе ў пачатку 42 -го года загінулі лёша і ваня. Прозвішча аднаго з іх было калуноў, але которого жанчына, на жаль, не помніць, ды наўрад ці было гэта сапраўднае прозвішча. Іх схапілі на могілках. Яны вялі перадачу з капліцы. Напэўна, гэта пра іх пісаў сваёй запісцы варава. Клаўдзю сідараўну у той жа дзень папярэдзіў савіч, каб у выпадку арышту і допытаў яна нічога не гаварыла. Папрасіліся хлопцы на работу, узялі іх, больш нічого не ведаем, што яны рабілі, чым займаліся, Яе не арыштавалі, але праз два дні ў больніцы быў вобыск. Гестапаўцы перавярнулі ўсё да гары дном. Нічога не знайшлі. Але ў часе ператрусу лекар макейчык, ну той самы, якога лічылі за фашысцкага агента, замест спірту э, да спірту ён часта прыкладваўся, выпіў шклянку кіслатымі знарок ці выпадкова невядома пасля гэтага як расказвае сухадол ёй доўга не давалі ніякіх даручэнняў увогуле ёй здавалася што ісавіч і вакулава прыціхлі нават палонных больш не перапраўлялі за горад толькі вася колькі разоў браў у яе прасціны і марлю. Пасля яна зноў пачала выконваць розныя, як сціпла кажа гэтая жанчына дробныя даручэнні. Узяць да сябе дзяўчыну і выдаць за пляменніцу, да некага схадзіць, нешта схаваць, нешта перадаць, ну і гэтак далей. Пасля забойства доктара яе не арыштавалі разам з другімі, але тры разы, выклікалі у сд і хітра распытвалі пра ўсіх больш пра вакулаву і васю менш пра савіча дзіўны лёс гэтай жанчыны пасля вайны у наш час пасля двадцатого з'езда пра гэта нельга не сказаць Пасля вызвалення горада яна зайшла в одну установу да высокага начальніка і шчыра расказала яму ўсё, што ведала пра падпольную дзейнасць Савіча і вакулавай. Яе ўважліва выслухалі. А праз некалькі дзён яна была зволена з вальніцы за супрацоўніцтва з фашыстамі. Цяпер жыве ў далёкай вёсцы без пенсіі, нават без сядзібы, жыве за тое, што збірае травы і лечыць хворых. За гэта мясцовыя медыкі абвясцілі яе знахаркай. Прыглядзіцеся, таварышы, хто жыве з вами побач? Узнайце чалавека, яго справы, яго біяграфію колькі на зямлі нашай безыменных герояў сціплых і простых мы і дзеці нашы павінны ведаць іх імёны не ўсё яшчэ нам ясна і зразумела у гісторыі доктара савіча невядома хто яго забіў невядома навошта акупантам і нацыяналістам у спатрэбілася камедыя з пахаваннем доктара. Але тыя факты, дакументы і расказы, якія маюцца, даюць мне права сцвярджаць. У інфекцыйнай бальніцы актыўна дзейнічала падпольная група, пра якую пакуль што нідзе не ўпамінаецца ў нашых афіцыйных дакументах кіраваў гэтай групай доктор Савіч, які меў сувязь з камандзірам партызанскага атрада імя Чапаева пракопам ігнатавічам варавам. Я спадзяюся, што на артыкул гэты адгукнуцца людзі, якія здолеюць дапоўніць факты і выясніць тое, што няясна у дзейнасці Савіча, і других савецкіх патрыётаў, жывых і мёртвых, гераічныя справы якіх будуць натхняць многія пакаленні. Кирыла Шкович. Артыкул спачатку выклікаў буру спачатку рэдакцыі. Першы ўзвіўся рагойша гэта ж прыём жоўтай прэсы крычаў ён шыковічу захацелася набыць танную папулярнасць паласкатаць нервы абывателя як сябра рэдкалегі я катэгарычна супраць над рукаваннем чуткім нюхам сваім рагойша адразу адчуў кім шукаць надзейнага і аўтарытэтнага саюзніка гукан напэўна выкажацца супраць а ён першы аўтарытэт у горадзе по партызанскай гісторыі экземпляр артыкула тут жа апынуўся на стале ў старшыні гарвыканкама семён парфёнович чытаў зачыніўшы дзверы каб ніхто не перашкодзіў назву Ён злосна падкрэсліў тоўстым карычневым алоўкам і паставіў напроціў на полі тоўсты клічнік, як бы сцвярджаючы гэтым, што для яго няма пытання ў тым, хто такі доктор Савіч. На цытаце са сваёй кнігі ён зламаў аловак і шыбануў яго ў кошык. Другі не ўзяў, Чтаў так раптам, ну сцішаны засяроджаны уважлівы на твары яго не адбіваліся больш ні гнеў не раздражненне толькі неяк дзіўна ўсё больш і больш аплывалі худыя шчокі і адвісала ніжняя губа нібы імкнулася дацягнуцца да паперы скончыўшы чытаць ён згарнуў лісты паклаў рэдакцыйны канверт пераламаў канверт сунул глыбокую кішэню галіфе і шырока сігаючы выйшаў з будынка гарсавета так же шырока крочыў ён па кабінеце сакратара гаркама пакуль тарасаў канчаў размову з загадчыкам аддзела тарасаў у потай назіраў за ім і здзіўляўся у Даўно ўжо ён не бачыў спакойнага вулкана такім устрывожаным. Не зачыніліся яшчэ дзверы заработнікам і Семён парфёнаюць нецярпліва і непаважліва кінуў канверт на стол. Чтаў? Што гэта? Тарасу выцягнуў з канверта артыкул, глянуў, падумаў: А, Вось што цябе чамусьці зманіў. Не, не чытаў. А на самай справе чытаў рэдактар яшчэ учора прыслаў артыкул у гаркам. Пачытай! Хоць няма чаго чытаць. Дурная фантазія безадказнага пісакі знайшоў ведаеш нейкую бабу знахарку і на яе блытаным расказе хоча перагледзець гісторыю ўсяго падпольля. Няўжо ўсяго! як бы здзівіўся тарасаў праглядаючы бегла артыкул хоча абяліць таго хто сам сябе аж чарніў адкрыватель знайшоўся але ж не ў гэтым сутнасць гісторыя ёсць гісторыя шыковіч яе не рабіў не шыковічу яе і перарабляць тут небяспечная а сама тэндэнцыя. Я табе папрок кіну, Сергей Сергеевич, патураеш ты яму. А ён з тых, хто лічыць, што калі партыя развянчала культ Сталіна, Значыцца, трэба ўсё перавярнуць да гары нагамі тэндэнцыя безумоўна шкодная згадзіўся тарасаў праглядаючы апошнюю старонку артыкула а потым узняў галаву глянуў на вулкана і сказаў але я не бачу лагічнай сувязі Прычым тут гэтая тэндэнцыя да таго што шыковіч хоча даказаць ды амаль даказвае што ў бальніцы была падпольная група ты цвёрда ведаешь што яе там не было? Гукан шумна сеў з боку стола, ляпнуў сябе далоней па грудях. Ты не ў гэтым справа Сергей Сергеевич, тут галоўнае метад. При такім метадзе пошукаў любы фашысцкі паслугач можа цяпер аб'явіць сябе пад падпольным дзеячам. А хто тут аб'яўляе, паклаў на артыкул рукі Тарасаў. Ты хаця б баба гэтая, сухадол! Голас сакратара гаркама раптам стаў жорсткі. Дзе ж яна служыла? У заразнай бальніцы і рэзка падняўся але мабыць спалохаўшыся што можа сарвацца дастаў папяросу запаліў і сказаў прымірэнча не гарачыся семён парфёнович а то як бы нам не вярнуцца да старой тэндэнцыі якая таксама нямала шкоды нарабіла гукан зразумеў что тарасаў у знаёміўся з артыкулам раней. Не мог ён так бегла прагледзеўшы запомніць прозвішчы абставіны. Ясна. Шковіч узгадняў з ім. Цвер безумоўна, Тарасаў будзе падтрымліваць яго з ім не дамовіся. Трэба ісці в аб Лапком трэба ісці. Ты пачытай уважліва, як ён будуе артыкул. Робіць надзьмутую позу аб'ектыўнага шукальніка. А па сутнасці рэвізуе рашэнні гаркама аб падпольлі. Сур'ёзна? Зноў як бы здзівіўся Тарасу. Ну, гэта мы паправім. Паправім? Няўжо ён збіраецца друкаваць. Ты што? Лічыш, што гэтую муру можна друкаваць? Тарасаў зноў сеў, падсунуўшы крэсла бліжэй да гукана, каб не было так афіцыйна. У бок выпусціў дым і пранікліва зазіраючы глыбокія чорныя вочы гукана, спытаў па сяброўску інтымна, каб выклікаць на шчырасць. А што цябе, Семён Парфёнович так усхвалявала. Жаданне Шковіча рэабілітаваць Савіча, А калі ён сапраўды патрыёт, Сергей Сергеевич, ты далёкі ад наших партызанскіх спраў ты быў на фронте а я ў самой гушчы варыўся ты не ўяўляеш умоў якіх мы вялі барацьбу акупанты правакатары здраднікі нарэшце такія зайцы якія баяліся вушамі паварушыць а цяпер хочуць выдаць сябе за герояў Ну у атрадах там ясно на виду ўсё, хто герой, хто баязлівец, А вось тут у горадзе я 17 год разбіраюся з гэтымі справамі. Нічога ты не разбіраешся, напісаў за цябе шыковіч кнігу і цяпер ты выдаеш яе за непагрэшную ісціну, подумаў Тарасаў, а сказаў з усмешкай: « Памруть гісторыкі Семён Парфёнович, калі ты захопіш манаполію на ўсе даследаванні. Вукан зразумеў іронію сакратара і яна моцна апякла яго. Яна ж надхіснуўся, але зрабіў выгляд, што, адваліўся на спінку крэсла, прыгладзіў рэдкі валасет, адпарыраваў амаль весела. Ну, Шшыковіча гісторык як з мяне паэт. Тарасум патушыў у попельніцы папяросу, адсунуўся разам з крэслам да стола, быццам абодва работнікі захацелі разгледзяць адзін аднаго, з пэўнай адлегласці. А гэта дрэнна, што мы з табой не паэтым. На наших пасадах нам трэба быць паэтамі, Не абавязкова, канешне, рыфмаваць, рыфмачоў без нас даволі. А вось мысліць паэтычна, шырока і вобразна, Сакратару самому падабалася гэтая нечаканая думка, Ён падняўся да акна з намером трохі пафіласофствваваць. Але гукан зірнуў на гадзіннік і таксама падняўся: « У мяне сустрэча з архітэктарамі не хочаш папрысутнічаць. Архітэктура блізкая да паэзіі. Не, дзякую. Ты ж казаў, вы самі не разобраліся яшчэ. Не буду перашкаджаць вам спакойна разбірацца. Дык што з гэтым? Зняважліва кіўнуў гукан на стол, дзе ляжаў артыкул. Пачытаем, подумаем, памяркуем. Жывіцкаму пазвані, то чого добрага пад націскам напорыстага аўтара не бойся. Без нашай з табой згоды не дадуць. Застаўшыся адзін Тарасаў доўга задумліва паліў каля адчыненага акна, разглядаючы вуліцу, машыны прахожых. Потым дастаў сейфа нейкі дакумент, пачаў чытаць яго, не сядаючы. Зайшла работніца гаркама высветліць нейкае пытанне, Ён схаваў дакументы шуфляду стола, пагутарыў з ёй, падпісаў паперы, выйшла, павольна дачытаў гэтыя нейкія паўтары старонкі на машынцы, прагледзеў дакумент яшчэ раз, схаваў яго ў сейф і зноў паліў каля акна. Сказаў сам сабе: « Э тыка! Даволі такой этыкі х Сергей Сергей страхуешся. Пасаромейся, не бойся шышак рашушча подышоў до стола с телефонами набраў нумар жывіцкі привет что гэта ты марынуешь справаздачу об злёте ударнікаў камуністычнай працы завтра ох аператыўнасць у вас шикович у редакцыі попроси его зайсці до да мяне спытаў адразу ж як только прывіталіся что будем рабіць кирилла васильевич трэба друкаваць отказаў шикович я упэўнена адгыкнуцца десяткі людзей якія дагэтуль маўчалі не разумею сергей сергею чаго мы боимся мы нічого не боимся але можа варта яшчэ пашукаць такая публікацыя даволі распаўсюджаны плённы метод пошукаву Тарасаў на хвіліну як бы задумаўся. Потым энергічна падышоў да сейфа, адчыніў яго, дастаў той дакумент, які паўгадзіны назад перачытваў. Хачу паказаць табе яшчэ адзін дакумент. Гэта з той папкі, з якой ты знаёміўся увагіна. Але тады я параіў гэта выняць. Кирыла амаль з хваляваннем узяў працягнутыя стандартныя лісты, сашчэпленыя і адразу чамусьці глянуў на другую старонку на подпіс. Дакумент быў копія. І подпіс, як і ўсё іншае, надрукаваны на машынцы С гукан. Былы камісар партызанскай брыгады імя Чапаева сакратар чыгуначнага райкама партыі дата, 1945 года. Гэта была заява ў органы дзяржаўнай бяспекі. Яна пачыналася словамі, Мне стала вядома, што ў горад з германії дзе яна прабыла каля двух год вярнулася дачка ворага народа і здрадніка фашысцкага прислужніка доктора савіча с а савіч Соф'я сцяпановна прачытаў гэта кирилла я чуў як кроў балюча ударыла ў скроні ў цеме перасохла в горле ён каўтнуў паветра. Тарасаў як бы углыбіўся ў газету, але ў потай сачыў за выразам твару шыковічаў заяве характарызаваўся Савіч. Ён не толькі служыў нямецкай управе, і ён яшчэ выходзіць правакатар меў сувязь некаторымі падпольшчыкамі з адным з партызанскіх атрадаў з якім не гаварылася але ў выніку яго падпольнай дзейнасці адны ім ну адзін за адным правальваліся і гінулі нашы людзі зрываліся адказныя аперацыі падпольная арганізацыя вынесла здраднікуй правакатару савічу смяротны прысуд. Далей гукан пісаў, што дачка жыла з бацькам, вяла яго добрую гаспадарку і мела цесныя адносіны з гітлераўскімі афіцэрамі, якія ўвесь час кватаравалі ў гасцінным доме Савіча. Подласцю кінуў кірыла, скончыўшы чытаць. Не абурайся, Тарасаў падсунуў яму пачак з папяросамі, быў час усеагульнай звышпільнасці. Але ж можна было даведацца, з якім камфортам яны вывезлі яе ў Геррманію і дзе трымалі там. Это бадай можна было, але відаць, не хапала часу, многавато было таких спраў. Шкоюч прыпаліў і прагна зацягнуўся дымам. Дякую, Сергей Сергеевич, для мяне ў гэтым дакуменце больш важна другое. Чаму гукан нічога не сказаў пра тое, што Савіч быў звязан з падпольшчыкамі, з кім канкрэтна? І з атрадам, з якім не сказаў ні тады, калі мы пісалі кнігу, ні цяпер, калі я хадзіў да яго з запіскамі варавы, Чаму? Вось і паспрабуй высветлі чаму. У псіхалагічным плане ледь прыкметна усміхнуўся сакратар гаркама. Можна сказаць яму пра гэта, спытаў Кірыла працяг, працягваючы заяву гукана. Лепш не адразу. Такі лабавы ход наўрад ці дапаможа знайсці ісціну прыйдзецца чакаць, пакуль яраж дазволіць пагаварыць Савіч. Можа, яна што праясніць. Яраж шырока замахнуўся. Застракатала катушка, Блешня, зіхатнуўшы на сонцы, плёснула на сярэдзіну ракі, Я раждаў блешні патануць і плынь, аднесла яе леску яшчэ далей. Нарэшце ён пачаў круціць катушку павольна павольна, катушка ледь чутна папісквала, Кірыла стаяў крокаў за пяць. Мачаў забрыву блешню свайго спіннінга у мелкую ваду. З цікавасцю сачыў, як чырвона-срэбная пялёстачка то лажыцца на жоўты пясок, то выскакуе на паверхню. Зараз зачэпіць. Думаў ён пра сябра, пазіраючы, як той павольна круціць. Блешня паўзе пад нечамусьці хацелася, каб ярыш зачапіўся і аддарваў всю леску. Яму абрыдла гэтае бясконцае кіданне. Сонце з-за ракі біло в вочы, лёгкі ветерок шаста, лазнякі, хацелася сесці ў цяні пад стогам і пагутарыць. Блешня Ярашава, не зачапіўшы нават ніводнай водарасці, зайграла на мелі. Э, чорт вылаяўся Шкоіч. Я раз зноў гэтак жа прыгожа размахнуўся далёка, закінуў блешню. Зноў моўчкі вёў з той жа задумлівай павольнасцю. Кірыла больш не вытрымаў. Чаму ты маўчыш, ну? Я думаю, адказаў не павярнуўшыся нават Антон Кузьміч. Я, здаецца, пачынаю разумець сэнс таго, что ты робіш пасля твайго рассказу <laughs> дзякуй Богу нарэшце дайшло до тваіх <clears throat> заспіртованых мазгоў ты павінен заўтра ж дазволіць мне пагаварыць з осей не пагнаў яраш блешню шпарчэнне ты як азартны ігрок табе абы хутчэй выйграць а ў мяне жыццё чалавека Я ніколі не іграю жыццём. Кірыла размахнуўся, што я сілы не кіну, а пляснуў блешню ў ваду. Ты холодны, што той шчупак. Кіўнуў ён назад, дзе ў травесу таргава раздзьмухваў жабры, задыхаючыся ад паветра светлы рачны шчупак, злоўлены як не дзіўна, шыковічым нечаканая удача сябра распаліла <clears throat> рыбацкі азарт ярыша таму ён і не пераставаў кідаць не хваліся ты сваім шчупаком дрэнь шчупачок галоўнае все адно дома не павераць калі я не пацверджу да пайшоў ты з кулап канавал мыло охшень мыло пупніў яраш зноў закінуўшы блешню а ты ведаеш что канавал вельмі тонкая прафесія антон ты мяне сваім дурацкім спакоем давядзе что я нап'юся сёння выпі ракі чёрт ну дулю ж ты у мяне здесь я не юшку і шабануўшы ў траву спінін кирилла з ваяўнічым намерам рушыў да шчупака тады і я раскінуўся яму наперрез схапіў за руке «Э, э, э, что ты дурны я даю але выкінуть такого шчупака шаковіч хацеў подставіць ему ножку и Але Антон Кузьміч лёгка падняў мяккі пяціпудовік, панёс да абрыву: А студжу я твою гарачую галаву, Чакай-чукай буль на тым беразе людзі, знарок патану, цябе пасадзяць! Яраш адпусціў сябра. Яны селі на мяккую атаву, звесіўшы ногі забрыву. І так уже сур'ёзна размаўляючы, прасядзелі, пакуль з неба не палілося ў раку расплаўленае золата захаду.